Neka je salavat i selam na Allaha poslanika i miljenika Muhammeda Mustafa sallallahu alaihi wasallam, na njegovu časnu porodicu, sve ashabe i sve one koji ga dosljedno slijede do sudnjega dana. Draga braćo muslimani, sestre muslimanke, dragi postači, mjesec Ramazan je mjesec bogobojaznosti. Upravo je bogobojaznost ono zbog čega je Allah subhanahu wa ta'ala i propisao post. Jedan od razloga mudrosti propisivanja posta jeste bogobojaznost. Kao i što Allah subhanahu wa ta'ala kaže u svojoj plemenitoj knjizi Ja ejuhalladzina amenu kutiba alaikum usijam kema kutiba ala alladzina min kablikum la'allakum tettaqun. O vjernici, propisuje vam se post – kao što je bio propisan i onima prije vas da biste bili bogobojazni, da biste kod sebe izgradili bogobojaznost. Shodno ovom kuranskom ajetu, bogobojaznost najviše dolazi do izražaja u mjesecu Ramazanu. Zato, dragi brate muslimanu, sestro muslimanko, nastojimo se u mjesecu Ramazanu okititi što je god moguće više s ovom plemenitom osobinom, bogobojaznosti. Nastojimo kod sebe izgraditi bogobojaznost kako bismo takvi nastavili biti i nakon mjeseca Ramazana. Biti bogobojazan ne znači plakati i svoje oči iscrpiti od plača, već biti bogobojazan znači ostaviti se grijeha, ostaviti se loših dijela, ostaviti se svega onoga što je Allah zabranio, svega onoga što Allah subhanahu wa ta'ala ne voli, svega onoga što Allah subhanahu wa ta'ala srdi, izaziva njegovu srđbu i činiti ono što je Allah subhanahu wa ta'ala naredio, ono što Allah voli ono što Allah subhanahu wa ta'ala traži od nas. Ostaviti se onoga što je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio, ali zbog čega? Zbog koga? Zbog Allaha subhanahu wa ta'ala. I činiti ono što je Allah naredio zbog Allaha subhanahu wa ta'ala. Dakle, biti bogobojazan znači ostaviti se svega onoga što je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio iz straha od Allaha. Straha od Allahove kazne i činiti ono što je Allah subhanahu wa ta'ala naredio iz želje za Allahom, iz žudnje za Allahom, iz priželjkivanja Allahove subhanahu wa ta'ala blizine, iz želje za onim što Allah jalla ala ima kod sebe, iz želje za Allahovom nagradom, džennetom i džennetskim uživanjima. Budući da nam je nešto naređeno, a nešto preporučeno, nešto strogo zabranjeno, a nešto pokuđeno, na osnovu toga imamo i obaveznu bogobojaznost i pohvalnu, preporučenu bogobojaznost. Obavezna bogobojaznost odnosi se na sve ono što je Allah subhanahu wa ta'ala strogo naredio i strogo zabranio. A preporučena pohvalna bogobojaznost odnosi se na ono što je Allah subhanahu wa ta'ala preporučio. Ono na što je Allah subhanahu wa ta'ala postaknuo, pohvalnim učinio i na ono što je Allah subhanahu wa ta'ala prezreo, učinio pokuđenim. Biti bogobojazan obaveznom bogobojaznošću, to se traži od svakog od nas. Dakle, svaki vjernik i svaka vjernica moraju pri sebi imati obaveznu bogobojaznost, odnosno ono što je Allah strogo naredio da čine i ono što je Allah strogo zabranio da se toga ostave. I takvi moraju biti ma gdje se nalazili u kojem vremenu živjeli. Kao što je Allahov poslanik alihi salatu wasalam oporučio svojima sahabima jednom od njih kada ga je slao kao iza slanika u jedno mjesto da poziva narod Allahove vjeri, rekao mu je it Taku Allaha hajthu makunt. Boj se Allaha gdje god bio. Dakle, mi vjernici, vjernice, moramo se bojati Allaha subhanahu wa ta'ala ovom obaveznom bogobojaznošću ma gdje bili. Što se tiče pohovalne preporučene bogobojaznosti, ona se izgrađuje. Ona se postiže s mnogobrojnim činjenjem dobrovoljnih ibadeta. Ono što Allah subhanahu wa ta'ala nije strogo propisao, nije obaveznim učinio, već je preporučio. Lijepo je da to činimo. U hadisi kuciju Allah subhanahu wa ta'ala kaže Niči mi se moj rob ne može više i bolje približiti kao što mi se može približiti s onim ibadetima koje sam mu ja strogo propisao, stavio obavezu. A zatim, neće mi se moj rob približavati s dobrovoljnim ibadetima sve dok ga ne zavoli. Dakle, s tim mnogobrojnim dobrovoljnim ibadetima postiže se Allahova ljubav. A ko to od nas ne voli i ko to od nas ne priželjkuje da ga Allah subhanahu wa ta'ala zavoli. U osnovi, dragi moji brate, sestro muslimanko, ukoliko želimo izgraditi bogobojaznost kod sebe, činimo sve ono što je lijepo, što Allah subhanahu wa ta'ala voli i ostavimo se svega onoga što Allah subhanahu wa ta'ala prezire, što izaziva njegovo sržbu, ono što Allah subhanahu wa ta'ala ne voli. Nemojmo pitati je li nešto strogo naređeno ili je to preporučeno i je li nešto strogo zabranjeno ili je to pokuđeno. Nama je najbitnije da činimo ono što je činio Allahu poslanik sallallahu alaihi sallam. Je li to strogo naređeno ili je to sunnet lijepo preporučeno, to nam ne treba biti briga. To nas ne treba interesovati. Nama je najbitnije da ne činimo dijela koja nije činio Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem, da ne izmišljamo od sebe dijela, da ne propisujemo od sebe dijela, da ne činimo novotariju. Dakle, radimo sve ono što je lijepo, što je propisano u našoj vjeri, svejedno da li je to strogo propisano ili preporučeno. Ostavimo se svega onoga što je prezreno, svejedno da li to bilo strogo zabranjeno ili to bilo pokuđeno. Samo na takav način postićemo uz Allahu dozvolu jeli, iskrenu bogobojaznost. Budimo bogobojazni po pitanju našeg jezika, nemojmo svašta govoriti. Vodimo računa da govorimo samo dobro, ili šutimo. Jer je Allah subhanahu wa ta'ala rekao Ja ejuhel ladina amanu takullah wa kulu qavlen sedida. O vjernici, bojte se Allaha i govorite samo istinu. Budete li govorili samo istinu na takav način ćete se bojati Allaha subhanahu wa ta'ala. Izgrađivat ćete kod sebe bogobojaznost. Bojimo se Allaha subhanahu wa ta'ala kada je u pitanju naša hrana kada je u pitanje naše piće, nemojmo svašta unositi u svoj stomak. Allah subhanahu wa ta'ala je rekao وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ زَادِ تَقْوَا I vi se obskrbite, tražite obskrbu, a znajte da je najbolja obskrba bogobojaznost. Bojimo se Allaha subhanahu wa ta'ala po pitanju našeg izgleda po pitanju naše odjeće, neka muškarac nosi odjeću koja je svojstvena muškarcu, neka žena nosi odjeću koja je svojstvena ženi. Obucimo se onako kako Allah subhanahu wa ta'ala traži od nas šariatskim načinom oblačenja. Jer Allah subhanahu wa ta'ala kaže Ja bani Ademe kad enzalna alikum libasa juvari sav'atikum variša wa libasu takva zalike hajru o vjernici, o sinovi Ademovi, mi smo vama spustili odjeću s kojom prekrivate svoja stidna mjesta. Dali smo vam odjeću, da uživate odjeću s kojima prekrivate svoja stidna mjesta. Nemojte se razgolićavati, nemojte se razotkrivati, to nije od bogobojaznosti. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَلِبَاسُ تَقْوَا دَلِكَ خَيْرٌ A odjeća bogobojaznosti to je najbolja odjeća. Dakle, onaj koji želi biti bogobojazan, neka prekrije svoja stidna mjesta, neka se obuče onako kako Allah subhanahu wa ta'ala traži od njega, pa će i na takav način kod sebe izgraditi bogobojaznost. Bojimo se Allaha i u tajnosti i u javnosti, kada smo u svojim kućama i kada smo na ulici, kada smo na poslu, kada smo u društvu, ali i kada smo sami. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala Inna alladina jahšavna rabbahum bil gajbi lahum magfiratun wa ajrun kebir. Doista oni koji se budu bojali svoga gospodara kada ih niko ne vidi. U osami njima pripada Allahov oprost magfirat i njima pripada velika nagrada. Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam je rekao tri stvari spašavaju i tri stvari upropaštavaju. Što se tiče stvari koje spašavaju, rekao je Allahov poslanik alihi salatu sam spomenuo jednu od njih i strah od Allaha subhanahu wa ta'ala i u tajnosti i u javnosti. Da bismo bili bogobojazni, posegnimo za svim dakle ovim dobrim dijelima. Onim dijelima koja nam je Allah subhanahu wa ta'ala propisao strogo pa ih činimo. Ostavimo se onih dijela koja nam je Allah subhanahu wa ta'ala strogo zabranio, ostavimo se takvih dijela. Također činimo i ono što je Allah preporučio i ostavimo se onoga što je Allah subhanahu wa ta'ala pokuđenim učinio. Ali nemojmo zaboraviti, nemojmo zaboraviti dovu Allahu subhanahu wa ta'ala da nas učini njegovim bogobojaznim robovima. Sve se nalazi kod Allaha. U Allahovim rukama je sve on Allah subhanahu wa ta'ala daje i uskraćuje. Pa tražimo bogobojaznost od Allaha subhanahu wa ta'ala. I Allahov poslanik, Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, koji je bio najbogobojazniji Allahov rob, čak i on, tražio je od Allaha subhanahu wa ta'ala bogobojaznost, da se boji Allaha subhanahu wa ta'ala i u tajnosti i u javnosti. Govorio je, Allahumme inni es'elu kel hašjete fi sirri val alanije. Allahu moj, ja te molim za bogobojaznost, za strah od tebe, gospodaru, i u tajnosti, u javnosti. Potrudimo se da izgradimo u ovom mjesecu bogobojaznost. U ovom mjesecu, mubarek mjesecu, Ramazanu, kada su sva džennemska vrata otvorena i sva džennemska vrata zatvorena, kada je otežano djelovanje šeitana na nas, potrudimo se da izgradimo bogobojaznost. Dok postimo, preispitajmo svoje stanje. Preispitajmo jesmo li bliži Allahu subhanahu wa ta'ala, jesmo li ponizniji, skrušeniji pred Allahom subhanahu wa ta'ala, koliko se kajemo za svoje grijehe, koliko tražimo oprosta za svoje grijehe, jesmo li popravili naše srce. Znajmo dobro, sve ovisi od našeg srca. Kako je rekao Allahu poslanik Muhammed sallallahu alihi wasallam, doista u tijelu ima jedan organ, Ukoliko je on zdrav, zdravo je cijelo tijelo. Ukoliko je on bolestan, bolesno je cijelo tijelo, zar to nije srce. Nastojimo biti bogobojazni, jer je bogobojaznost posebna osobina i bogobojaznost vodi do posebne Allahove milosti, vodi do posebne Allahove nagrade, a to je da te Allah, dragi moj brate i sestro muslimanko, zavoli. Ko od nas ne priželjkuje da ga Allah, djelavala, zavoli ne zavoli. Allah subhanahu wa ta'ala kaže Inna Allaha yuhibbul muttaqin. Doista Allah subhanahu wa ta'ala voli bogobojazne. Ukoliko priželjkujemo da nas Allah subhanahu wa ta'ala zavoli, onda iskoristimo mjesec Ramazan da izgradimo kod sebe bogobojaznost. Allah subhanahu wa ta'ala molim da nas učini od njegovih bogobojaznih robova koji će se bojati Allaha subhanahu wa ta'ala i u tajnosti i javnosti i u tajnosti i u javnosti činiti ono što im je Allah subhanahu wa ta'ala naredio i ostavljati se onoga što je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio, činiti ono što je Allah subhanahu wa ta'ala lijepim, pohvalnim, preporučenim učinio i ostavljati se također onoga što je Allah subhanahu wa ta'ala pokuđenim, prezrenim učinio.